Alp Adria Conferenzo Jubileos en Bielovar. Post dudek nau jaroi da existado, cae dec nau organizitai aranjoi, Alp Adriae Esperanto Conferenzoi havas iam suffice longan tradizion, cium tre fervore clopodas partopreni ancau croatiai esperantistoi la unua Alp Adria Esperanto Konferenco ocasis en Arnoldstein, Austrio, cae la Croatoi organizis la nauan en Trikvenica, 1997, la dec unuan en Pula, 1999, la dec en Rieka, en 2002, cae la dec en Opatia, en 2015 ciui ci conferenzoi ocasis en la Adria parto de Croatio, cae en 2010 por la unua foio gi ocasos en la interno de la lando. La comitato de la Esperanto Rondo de Alp Adrio acceptis la pasintiaran candidatigion de Bielovara Esperantista Societo cae decidis sian jubilean dudecan conferenzon organizi en Bielovar, cae la organizadon comissii alla loca societo, ciu pasintiare ricevis la jaran premion de Croata Esperanto Ligo, ciel la plei bona en landa Esperanto organizajo, cefe dank alla successa organizado de la Internazia Cultura Esperanto Festivalo Interfest la dudeca Alp Adria Esperanto Conferenzo, ocasos inter la oca cae deca de junio 2010 hoc, cun la auspizio de la Departamento Bielovar Bilogora cae Urbo Bielovar. Ciel conferenzeio servos la Urba Museo de Bielovar, ciu iam plur foie malfermis sian pordon al esperantai aranjoi. La cefa temo, de la jubilea conferenzo estas Alp Adrio kaj Danubio, sed oni diskutos ankaŭ pri la temo publikaj rilatoj de esperantistoj kun neesperantistaj medioj. Potencialaj prelegantoj pri la menciitaj temoj estas petataj sendi titolon kaj almenaŭ resumon de sia prelego al la lokaj organizantoj por publicigo en la conferenza libro. Por stimuli parto prenon de croatoi, la organizantoi decidis fixi minimuman alic cae organizi comunan bus voyagion por zagrebanoi cae aliai regionai esperantistoi, ciui volas parto preni, nur dum la cefa conferenza tago, sabate, la nauan de junio la comuna bus voyaggio el Zagrebo estas consilinda, char actuale ocasas gravai fervoiai laboroi, pro ciui la vagonaro trafico malfacile funccias. La organizantoi annonsis provisoron programon, ciu alla conferenzanoi proponas jenon. La ocan de junio vendrede, oni povos visiti la urba invidindagioin cae la exposition pri la urboi de la pacintai conferenzoi, ocasontan en la popola biblioteco Petar Preradovic. La oficiala programo, crom la prelegoi cae discutoi pri la conferenzai temoi, en havos ancau la assembleon de la esperantistaro de Alp Adrio, por audi rapportoin pri la estinta laboro, cae annonci la ideoin por eston cae electi la locon por ocasigo de la dudec unua conferenzo. La organizanto e proponis alla urbae instanzoi plantadon de arbo de internazia amicetso, pri cio oni attendas definitivan respondon. La laboron parton de la conferenzo, la nauan de junio, completigos culturai programeroi, cun musicado de lernantoi de la musica lerneo Vatroslav Lisinski, recitado de alpadria poesio en esperanto, cae aliai eroi, ciui ocasos inter la prelegoi, cae la concerto de Neven Mrzlecki en la hotelo central, combinita cun la comuna vespermangio de la conferenzanoi. La conferenza di mancio, la deca di junio, estas reservita por turisma excurso al Daruvar, certe vidinda cae visitinda urbo. Pliai informoi, cefe pri la costoi de voyaggio, loggiado, excurso cae comuna vespermangio, trovigas en la reteio de Esperanto Bialovar, au riceveblas ce la locai organizantoi, esperanto.bielovar ce ce go.com mail.com Por fari la Alp Adrian jubileon, ciel eble plei brila, nem altra visiti Bielovaron, cijun ije.